ze balore de defendiatzeko aurkezten zireste? Ebe orduan eh, <clears throat> lehenik eh, balore kolektiboak edo talde baloreak eh, janduzu aurkezten intzala kantonamendu hortan be hoitarazten aldugu lau girela alde batetik bon, be, badela leire lajaza nire parekide gisa eta gero ordezko gisa badugu bidartak bat mairu zarabe eh, zarabeiri eta jakielkano ordezko gisa ere eta lauek ber espirituan ari gira eta espiritu hori eganezake lehenik dela politika errespetatzea, zenta kantonamendu hortan sortzi eh, eh, auta gaitza badira, sortzi horietaik badira bi UNP-ko, bi alderdi sozialista, gero bada PNB eh, UNP-rekin aliantzian dena baizi burun, badoni manelu itzunen, janak baitu hor logika eta ideia berdinak defendiatzen dituzten horian artean, zatitu direla bakarrik ambizio pertsonalen inguruan, eta uste dut horrek ez duela politikatik ikuspigi biziki baikoja emaiten, eta gero emaitza ikusten dugu parte hartzean, segura aski dugu, dugu berba berba eguneko behugoiaren abstentzioa edo hemen eh, gure gure ipar euskalegi honetan eta ikusi behar da ere FNek nolako nolako emaitza eh, egiten ahalko duen, gainera aurkezten delarik ama bi Horren uste dut lehen gauza dela guretzat eh, programetik uh, uh, kanpora, uh, be hor girela erriaren zerbitzurako eta ez gure zerbitzurako, Filip eh, Juzan aurkezten da bere kargua berreskuratzeko, eh, ikusten da be, present izan dela pauen bakarrik eh, sesioetarik erditan bakarrik. Eh, eta beste batzuek defendiatzen dutela bakarrik beren aldea dela, beren aldia uh, presenti zaiteko, autetxi zaiteko, beguk defendiatzen dugu bakarrik eh, jende guztien zat eskubide bat uh, lortzeko, uh, hemen ipar euskal egian, bizi, lan egin eta erabakitzeko. Pauan, justuki, uh, kompetentziak ez dira oino finkatuak, uh, zel bururekin joan zintaizkete harat? Horan, hor ere, bada paradoxo bat, orkesten gira denak eh, jakin gabe nolako eskumenak kudeatu beharko ditugun, torkizunean. Uh, eh, uste dut horrek frogatzen duela ere gobernamendu sozialista unen eh, Eh, nola eranen dut hori ardura gabekeria edo improvisazio uh, zerbait bada afera hortan, orduan bekalatzen gira gaur egun uh, eh, kontselu horoko dituen eskumenetan, baina azpi mahatuz gure lehen helburua dela eta hori da nunbait erraiten dugulaik erabaki euskalegian, nahi dugula urbiltasun hori, jendartetik urbiltasun hori zaindu, eta urbiltasun horren zaintzeko, lehen gauza da, Ipar Euskal Herriak eskuratzea berezko instituzio bat. Oan edo zein forma aukaiten aldu, hasiz autonomia estatutu batetik, segituz EPCI bakartu batetik, edo lujalde kolektibitate ba-, batetik, baina hasteko importanteena da, uh, Ipar Euskal Herriko jendarteak ukanditzan eskuetan eta albezain urbil, uh, eh, ebe txibizetzaren mailan, garapen ekonomikoaren mailan, edo nik dakita zesail Zeilan, tokian berean erabakitzeko eskubidea. Hori da logika horoko eh, Proiektori defendiatzen da pauetik? Ba, pauetik ikusi dugu gaur egun ezin zela defendiatu, uh, zeren eta eh, alde batetik pauen biltzen baitera ere biarnoko autetxiak eta horiek momentukotz uh, nahi dute atxiki Pirenio Atlantikoetako departamentu hori. Eh, eta naiz eta hemen gehiengo zabal batek eskatzen duen berezko instituzio bat, ebe ituak gira departamendu handiago batean, eta are gehiago ere eskualde handiago batean akitaniakoa, eh, zabaldu dena oino gehiago. Orduan alde batetik hori ezin asko da, eh, eta, eta bigarren eh, alde batetik ere uste dut goi mailako interes batzu errespetatzen dituztela ere beste haute eh, uh, zonbaitzuek, adibidez UNP-koak edo PS-koak, naiz eta haiek beren eh, izen propioan uh, Ipar Euskal Herriko instituzio baten alde diren errespetatzen dute Parisetik eta Pauetik duten uh, agin, aginte hori eta orduan hortan mugatuak gira. E, eskuduntzak ez direla jasfinkatuak jandugu ala ere soziala da gainagusietarik bat, zuen eskualdean ze problematika ikusten ikusten duzu eta zer antzun ekartzen hori? Be, uste dut labur bildua dela gure lemana gusian, uh, eh, Euskal Herrian, bo, erabaki aipatu dugu, baina bizi eta lan egin. Orduan, ahlo soziala aipatu duzu, ahazoin guziz, uh, eh, kontselo horoko jaren busetaren erdia, baino gehiago hortan da, et, er, RMI, erreza eta olakoak, baina bada beste bat ere izigarri importantea da etxe bizitza, eta hortan kokatzen dugu gure lehen lehentasuna, eranen dut, herrian bizik, berdin egian egoitza bat atseman. Eta orduan eh, esku kontseilari eh, kon, kontseilu orokorak baditu eskumenak hortan, adibidez PUL eh, Plan d'Urgenz Logeman delakoaren bitartez, 2000 eta amaseia arte hor da eta behar ba berrituko da ondoko urteetan, hor bada egin. Eta gero egian lan egin horrek uh, suposatzen du garapen ekonomikorako baldintzak seurtatzea, hortan ere kontseilu orokorak baditu gaitasun batzu eta buseta bat, eta guk nahi dugu hortan ere kokatu gure lehentasunak, eh, adibidez ekonomia sozialean, eh, aipatzen da beti ekonomi soziale solider, baina hemen Euskal Herrian ez da initz garatzen hori, eta gainera berkokatu uh, ekonomia nahi baitu laborantza munduan edo ahantza munduan, badugu portu bat donibane eta ziburun, uh, han kokatu ekoizpena eta ekoizpen horiak atxemaitia beren merkatua toki mailan ere etxe bizitzaren eh, gaia aipatuzu zuen eskualde eh, hortan uh, abertzalen azken urteetako lan ardatz nagusi bat izan da. ikusten dugu joan den uh, egi bozetan ere maitza onak atera direla ala ere zuen mezua pasatzen ari da? Uste dut gure mezua pasatzen ari dela eta bi froga, ale, bi adibide hartuko ditugu. Alde batetik aipatu duzu etxe bizitza, beti erraiten zaukuten lehen, boa, zuek aipatzen ditu zue, bigarren egoitzak tatxatu behar direla, eta nik dakitaze, rezin eskoa da. Bon, ebe, askida begiratzea, azken hilabete hauet, azken aste hauetan, uh, endaian, uh, egetarin, bidarten, arbonan, eta ahatsuntan doni bane luitzunen, behasten direla bozkatzen, justuki guri esker, gure lobilanari esker, pasatu den lege behi hori, uh, bigarren egoitzen bizitegitatxa, euneko ogoiez emendatzea lehen erraiten zaukuten ezinezkoa zela, eta jendea kontra zela ere, eta orain, bozkatzen da, egi guztietan. Egan nahi du gure ideiak nagusitzen ari direla. Eta gero egan duzun bezala, emait, e, emaitza, e, hauteskunde emaitzetan ere ikusten da, gure kantonamenduan soilik, asteko, e, ikusi behar da, ziburun, diaz jaz, euneko goita bata lortu dutela, intzineko aldian aurkezu etzirelaik ere, eta doni baneluitzunen ere, egi behi taldeak, taldea pasatu dela, euneko emeretzitik, goita seiera, tordon uste dut hor bide honetik ari girela. Ostean, egiten zinuan, ere sozialistak eh, beraz eh, joaiten direla, uteskunde hauetara. Um, ambiziotzat duzu ezkerreko lidertza bat, leku hortan? Bai, hori argi eta garbi. Jaranik eh, helburu uh, uh, horrekin ari ginen erriko bozetan jaz, eta doniban eluet zuten lortu genuen, sozialistak gure gibeletik egon ziren, eguneko emeretzitan, eh, eta orain helburua bistan dena dugu UNP-ren alternatiba izaitea gure kantonamendu hortan, Ipar Euskal Herrian orokorki, baina posible da uste dut doniban eziburuko kantonamendu hortan, eta, eta dena eginen dugu jendea konbentzitzeko, eta egia bi autagai izaitea alderdi sozialista edo tendentzia hortan, permititzen daukula behar ba, lortzea bigarren postu bat, ola. Eta UMP pixka bat eh, kampo ezartzeko, imaginatzen da ezkerreko frente bat? Hori sozialiste eskatu beharko zaie, eh, lehenik, eh, bon, izin da, kampaina baten bilana egin, eh, kampaina bukatzen ez den bitartean, eh? Orduan gure lehen helburua da, bigarren itzulian izaitea, argi eta garbi, uen peren kontra. Ez dakit zoin, irrigoien, juzan, berdin zauku, behen bietarik baten kontra gu izaitea. Eta gero, sozialiste galdetuko diegu, bon, presiste gure gibeletik etortzeko, eta ageriko zerraiten duten. Pio, Txiberian, txart, mileskak gurekin izanik. Mileskak zuen gomitaren gatik. departamentuko hauteskundiak ez tabada publikoa Euskal hedabidetan. Martxuan lauan, astizkena, mendialdeko boska emia. Urdinarbeko gelatik xuxenian, aratzeko zazpietai goitu Ez tabada publikoa izabalik da, eta zieke, harte hartzen ahal duzie. Departamendu hauteskundeak aipatzen ditugu berriz ere, doni bane loitzune ziburu getaria bidarte biltzen dituen hautes ere muan aurkezten da, EAJ PNB alderdiaren izenean, gaxusa elorga dargen segunan. Bai, zuri ere? Departamendurako hauteskundeak dira, ez takigo ino eh, departamenduaren kompetentziak zertan eh, izanen diren, Um, zertarat joa eten ziste? Bon, nahi ditugu eh, gure ideiak eh, aurkeztu. Nahi dugu ere bertze lan egiteko molde bat uh, erakutsi. Pentsatzen dugu uh, autetxi guziekin uh, ahemanak uh, izan behar diela departamendu kontseiluak uh, ahemanetan ahemanak behar dituela uh, bertze autetxiekin eta partikulazki hauz bertze hiriko hirietako uh, eta uh, programa bat uh, lantzeko. Eta orain arte ez dut sentitu, hori ez, ez dut sentitu iduritzen zait, kontseilariak bere aldetik lan egiten duela, euh, ni hor euh, sobera jakin gabe zer egiten duen, eta guri hori ez zaizku uh, bat ere gustatzen. Eta departamenduaren uh, funtsari buruz, aipatzen da ez dira bere alakoan desagertuko, baina nala ere zalantzan ezagiak dira. Ea jotak ze posizio du hori buruz? Nahi duzu ezak atxikiak izan diten? Bon, badakizu, uh, badugula uh, frantzian uh, berezitasun bat, le milofeu. Orduan gu ez, giz, ez, ez gare uh, alde izaten al. Ikusten dugu egoaldean... Uh, egitura gutxiago diela eta gauzak uh, aintzinatzen direla la, ainitz lasterago. Orduan, eh, no, ez dugun egarri eginen uh, desagertzen balin bada, baina orain hor dago eta erabiliko dugu den bezala uh, kompetentziak dituen ekin, Euskal Herriaren, Ipar Euskal Herriaren instituzionalizatze prozesuan, orain aipatzen da, erri elkargo bat eta bakarra egitea, Ipache Euskal Herriko erri guzien artean, hortaz, ea jotak bere itza ekartzen aldu, pauera? Mo ekarri du, jadanik, uh, ateatu, fin, uh, eh, edatzi dugu prefetari, eh, gure posizioa uh, erakusteko, fin, diakinarazteko, eta gure posizioa da, bon, lehenik, kolektibitate bat, izaitia. Euh, collectivité territoriale à euh, statut particulier, Maintenant, bon, euh, botatua orduan, frantsesez erraten den besala qui peut le plus, peut le moins, on hartzen dugu. Euh, prefetaren proposamena on hartzen dugu, gero nahi ginituzke jakin euh, uh, detailak, enfin, oui, que chez xeetasunak, que jakiteko nola uh, ezartzen alden que enfin, Hala ere, departamendu horrek eh, kompetentzia sozialak izanen ditu, hortaz eh, segur gira, eta hori da behar da inkizuna ondienetarik bat, uh, zuen eskualdean, hori tersen dugu doni bane loitzune inguru hortan, uh, nun ikusten dituzue problematika ondienak sozial mailan? Bon, lehenik, uh, bon, badakizu, gure eskualdean, el, fin, dien, adi, adineko diendea badela. Eh? Eta adine handiko, Orduan eh, laguntza behar dute, familiak ere, familiek ere laguntza behar dute partikulazki Alzheimer dutelarik. Ba, ba duzue proposamen konkreturiko eh, konkreturik eh, hori buruz? ben, laguntza, laguntza gehiago emaitia. Eh? Mementoan, familiak antolatzen die alduten bezala, eta bon, igatuak dira, la, unatuak, Orduan pentsatzen dugu alde hortarik berdela laguntza eman. Eh, gero, uh, etxe bizitza eraiki, elduentzat, eh, senior, uh, hiri barnetan, hori da gure eh, elburu nausiena, badakigu senperen badegola bat jo, berri bat, eta horako bat nahi ginuke uh, bertze hirietako. Be, beste proposamen nagusiak zer dituzue? Eh? Gero euh, proposamen uh, bon, nuguk nahi ginuke uh, deviazio bat uh, azkainetik autobiderat. Fin, azkaingo bidetik autobiderat. Pakizu xantako euh, aldean edo la trafikoa bisikilur pixua da eta bon, udan partikulazki, baina neguan ere, eta zozokeri bat da eh, autoak pasaraztia uh, eh, doni bane loizunetik. Hortoan, egin nuke, eh, deviazio bat uh, posatu. Bazen, eh, bazen, plan, bat duela ama bortz urte edo ogoi urte eginak, eta bon, etzen, etzen bururatu, eta domaia da, E, eh, Ostean eh, jaiten e, eh, ginuen e, eskuinare zatiturik joaiten da, hauteskunde horietara. E, aukera bat izaiten alda, zuen alderdiaren dako, or, a, mm, zuen lekoa egiteko? Bai, pentsatzen dut, bai, santzak gula. Eta bango, proposatzen dugu, nola proposatzen dugu bertze lan egiteko molde bat, ere, e, bon, bat zuen zat, e, interesgarria da. Eriko hauteskundeetan, eh, ea jota hainbat erritan ehm, beste eskuineko alderdiekin uh, joan da, eh, joan den Eriko bozetan, hola zen. Uh, oraikoan, pauen, zuen burua ikusten duzue uh, UMP eta UDIk uh, osalezaketan uh, majoria batean? Be, bon, ez dakit sobera oraino, nire, nire sistema hori etzait gustatzen. Nik pentsatzen dut, alderdi guzietan, diende intelienta badela, idaia onak ere badela, eta ez da ba, bakarrik eh, eskuinan edo ezkerian uh, eh, eh, idaia onak atxematen. Orduan, uh, bon, berko dugu gure artean, bakizu gure alderdiak, Gure alderdian, autetxiak, autetxi batek ez ditu erabakiak berak hartzen. Eh? Bil, biltzaretan uh, eh, ez da da, eta denak elgarrekin lan egiten dugu, eta uh, bozkatzen dugu, uh, zer eginen dugun. Hori da, nehetzat uh, demokrazi partizipatib egiazkoa. Eta justuki alderdia ipatzeko, orain arteala ere, aski alderdi kipia dela, gaiten aldugu, ea jota, ipajaldean, uh, ze helbururekin ateratzen ziste hauteskunde horietara, indak neurtze bat nahi duzu egin? Eh, bai, eh, gure indarrak nahi ditugu, uh, eh, baina nire gure iraiak ezagutarazi, uh, gure autetxiak ere ezagutarazi, hori behar da, uh, autetxi, ama iruf autetxi bat eskolegian orain, Ez izte, iparaldeko haute seremu guzietan aurkesten, zeh horren gibelean? Et eh, bon, euh, guk erran eh, duzun bezala, alderdi tipi bat gira. Hein? Alderdi kide hainitz ez ditugu. Orduan, qu'est-ce que eskaz dira pixka bat. Orduan, uh, bon, aurkeztu, enfin haute, ga, autagai zien uh, posible lekuetan uh, aurkezten gira. Azken eh, galdera bat eh, bukatzeko, eh, hauteskunde hauetan berrikuntza da binomioak osatu direla emazte bat eta gizon batez, hori beraz lohtua da aparekotasun hori. Baina um, ikusten dugu laik autagaien zerrendako hartzen gira uh, eskualdun gutxi dela uh, binomio horietan. Balitaike hor zerbait egiteko, zuruztez, berritaike indar bat egin, pentsatzen dut baiet, baina uh, bon, uh, eskualdunak, eskualaz mintzatzen direnak, guti, gero eta gutiago dira. Eh? Elduetan partikulazki. nire esperantza da, uh, ga, go, gazteetan kopurua, eskualdun kopurua, Uh, haundit emendatzen ari dela eta urte batzuen buruan es, eskualdun hein, batzu, euh, edo eskualdun gehiago, aurkeztuko diela, hortaz segur naiz. Gaxusa elorga dargaz, eh, mil esker gure gomitari erantzunik. Mil esker zuri, eta egun hona pasa.